Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում կավելանա միջազգային դիտորդների կազմը։ Արցախի ոստիկանապետը ապարգևատրել է Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության պատասխանատուներին։ Արցախում են Լոս Անջելեսի Ֆերահյան ազգային վարժարանի սաները։ Ասկերանի Մայրաբերտ համրոցը մշտապես գրավել է զբոսաշրջիկների ուշադրությունը։ Արցախի աղջիկների բասկետբոլի հավաքականը գրավել է առաջին մրցանակային տեղը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մայիսի 26-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ միասին Երևանի Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնում ներկա է գտնվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 25-ամյակի նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը։ Իր ելույթում հիմնադրամի գործադիր տնորեն Արավարթանյանը մասնավորապես նշել է, որ տարիների ընթացքում նվիրատուների թիվը գնալով աճում է տարեց տարի մեր նվիրատուների քանակը աճում է։ Մենք իրոք փորձում ենք անել այդպես, որպեսզի մեր նվիրատուների քանակը լինի հավասարազոր հայերի քանակին ամբողջ աշխարհում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համահիմնադիր Հայաստանի համանդրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի խոսքով հիմնադրամի հիմքում չափազանց կարևոր սկզբունքներ են դրված։ Գաղափարը ոչ միայն տարբեր խնդիրներ լուծելն է, այլև դրա միջոցով համայն հայությանը պետականության կերտման, ազգաշինության գործին մասնակից դարձնելը։ Հիմնադրամը կարողացավ 100 հազարավոր հայերի ներգրավել այդ գործընթացի մեջ եւ նրա ծրագրերը կարելի է հիշատակի կոթողներ համարել, ասել է նա։ Միջոցառմանը ֆիլմի տեսքով ներկայացվել են տարիների ընթացքում հիմնադրամի կատարած լայնածավալ աշխատանքները։ Իսկ այսօր Երևանում կառավարության ընդունելության տանը բացվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տեղական մարմինների ու հոգաբարձուների խորհրդի համատեղ 26-րդ նիստը, որի մեկնարկը տրվել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի օրհնությամբ։ Նիստը նախագահում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ներկայ են Հայաստանի ու Արցախի նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Բակո Սահակյանը, Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, կառավարության անդամներ եւ Սփյուռքի ժամանած հյուրեր։ Օրակարգը հաստատվելուց հետո Հայաստանի նախագահը շնորհավորել է բոլորին հիմնադրամի 25-րդ տարեդարձի արդիվ։ Սա նշանակալի հոբելան է Հայաստան-Արցախ սփյուռք երամիասնության համատեքստում։ Հիմնադրամը շարունակում է իրականացնել իր բացառիկ առաքելությունը։ Բեղմնավոր եւ նպատակային գործունեության շնորհիվ հիմնադրամը նաեւ շարունակում է վայելել մեր ժողովրդի համակրանքն ու վստահությունը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Իր խոսքում Բակո Սահակյանը նշել է. Արցախի հանրապետության պետականաշինության գերխնդիրներից է անվտանգության կենսունակ համակարգի ձևավորումը եւ պահպանումը։ Այն նաև համայն հայության կարևորագույն առաջադրանքներից մեկն է, որի իրականացման համար ջանք ու եռան չեն խնայում Մայր Հայաստանը եւ Սփյուռքը։ Այս ուղղությամբ մեծածավալ աշխատանք է իրականացվում նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի խողովակներով։ Արցախի նախագահն առաջարկել է հերոստամարաթոն 2017-ի ծրագրում ներառել խորքային հորերի հորատման, նոր ռոռոկման ցանցի կառուցման եւ արևային էներգիայի համակարգի ներդրման նախագծերը։ Բակո Սահակյանի բնութագրմամբ ժամանակակից ռոկման ցանցի կառուցումը նոր որակ կհաղորդի Արցախի բարենային անվտանգության բարձր մակարդակի ապահովմանը, գյուղատնտեսության զարգացմանը, կնվաստի գյուղական բնակչության բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը, մշտական ու երաշխավորված աշխատատեղեր կապահովի շրջաներում։ Առաջարկն ընդունվել է եւ ընդգրկվել 2017 թվականի հերոստամարաթոնի ծրագրում։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ԵԱՀԿ գրասենյակի միջազգային դիտորդների թիվը 7-ի հասցնելու մասին համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Այս մասին հայտարարել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Նրա խոսքով սրան համաձայն են երկու կողմերն էլ, սակայն դեռևս տարաձայնություններ կան մի շարք հարցերի շուրջ, այդ թվում դիտորդների տեղակայման վայրի, նրանց գործունեության ֆինանսավորման կարգի եւ տեխնիկական այլ հարցերի։ Ներկայում ԵԱՀԿ գործող ավստրիական նախագահությունը գազམ་ակերպության քարտուղարության համապատասխան կառույցների եւ կողմերի ներկայացուցիչների հետ միասին զբաղվում է դրանց համաձայնեցմամբ, նշել է նա. Անդրադառնալով ԵԱՀԿ գրասենյակի միջազգային դիտորդների թվի ավելացմանը Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը նշել է, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը դիտորդների թվականակն ավելացնելու գործընթացի նախաձեռնողներից մեկն է եղել դեռևս 10 տարի առաջ։ Յուրահատուկ իրավիճակ է ստեղծվել, մի կողմից կա համաձայնություն, որ เป զի ԵԱՀԿ գրասենյակի միջազգային դիտորդների թիվը հասցվի 7-ի, մյուս կողմից Ադրբեջանը խոչընդոտում է թույլ չտալով, որ այդ մարդիկ աշխատեն սահմանի երկայնքով։ Այդ երկիրն անհեթեթ եւ անդրամաբանական կառավարության առաջարկներ էր անում, որպեսզի գրասենյակի ներկայացուցիչները լինեն Բաքվում կամ ադրբեջանական մեկ այլ քաղաքում։ Սա դիտորդների աշխատանքն անկասկած կդարձնի ապարտյուն, նշել է նա. Ադրբեջանական կողմը մեծ աղմուկ է բարձրացրել Արցախի տարածքում զբոսաշրջային թռիչքներ մեկնարկելու նախագծի շուրջ։ Այդ երկրի արտգործնախարարությունն արդեն իսկ այս նախագիծը որակել է որպես, մեջբերում եմ, բանակցային գործընթացը խափանող սադրանք մեջբերման ավարտը եւ կոչի արել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ Ադրբեջանական կողմը սա ներկայացնում է որպես իր երկրի օթային տարածքի խախտում, շարունակելով Ստեփանակերտի օթանավակայանի շուրջ բարձրացրած աղմուկը։ Արցախի հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության ավիացիայի բաժնի պետ Սամվել Թավադյանը, ով նաև Արցախի երկնքում արդեն թռիչքներ իրականացնող երկտեղանոց ինքնաթիռի օտաչուն է, նշել է, որ թռիչքի ժամանակ պահում են համապատասխան բարձրությունը, որպեսզի հակառակորդի հակաօթային պաշտպանության միջոցներն անհասանելի լինեն։ Սահմանին համապատասխան հեռավորությունը եւս։ Չեմ կարծում, որ թիրախավորեն կրակեն ինքնաթիռի ուղղությամբ, հատկապես որ խոսքը գնում է զբոսաշրջիկ տեղափոխող ինքնաթիռի մասին, բայց զգոնությունը չեն կորցնում, սահմանին 15 կիլոմետրից մոտ չեն գնում, բարձրությունն էլ 600 մետր, նշել է նա. Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի ոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Կամո Աղաջանյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության պետ ոստիկանության գնդապետ Եգոր Կարապետյանի գլխավորությամբ Արցախ ժամանած պատվիրակությանը։ Կամո Աղաջանյանը նշել է, որ երկու իրավապահ կառույցների ճանապարհային ոստիկանությունների կողմից կարվի ամեն հնարավորը երկու հանրապետությունների հասարակության անվտանգ երթևեկությունը լիարժեք ապահովելու համար։ Արցախի ոստիկանության պետի հրամանով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության պետ Եգոր Կարապետյանը եւ պատվիրակության մյուս երկու անդամները ապարգևատրվել են համագործակցության ամրապնդման համար մեդալով։ Նշենք, որ Հայաստանի ոստիկանության գործընկերները դատարկած զեռն չէին եկել։ Արցախի ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ծառայողների համար իրենց հետ բերել էին մասնագիտական գրականություն եւ լուսանդրադարձող բաճկոններ։ Բացի այդ նյութական աջակցություն են ցուցաբերել պաշտպանության բանակին եւ կազմակերպել պաշտպանության բանակում ծառայող զինվորների ծնողների այցելությունը զորամասեր։ Ուսումնական տարվա ավարտին Արցախում են Լոս Անջելեսի Ֆերահյան ազգային վարժարանի սաները։ Արդեն որերորդ տարին է բարի ավանդույթի համաձայն վարժարանի 11-րդ դասարանի աշակերտներն այցելում են Հայաստան ու Արցախ, հայրենիքի հետ մոտիկից ծանոթանում։ Այս տարի երեխաները հանգանակություն են կազմակերպել ու դրամական օգնություն բերել ապրիլյան պատերազմում զոհված հայրենիների ընտանիքներին։ Հույդա Ստեփանակերտյան գրասենյակում կազմակերպված հանդիպումը ջերմուսրտառուչ էր։ Սփյուռքահայ պատանիներն ու աղջիկները նաև փոքրիկ նվերներ էին պատրաստել երեխաների համար։ Ինչպես ասել է ազգային վարժարանի տնօրեն Սոսեր Շանլիյան Ֆերահյանը, 625 աշակերտ ունեցող Ֆերահյան վարժարանի տնօրինությունը նման այցերը կարևորում է նաև դաստիարակչական տեսանկյունից։ Աշակերտները, երբ ապրիլին մենք ծերնարգ ունեցանք դպրոցեն ներս, հիշադակելու մեր զոհերուն, աշակերտները իրենք խնդրեցին, որ այսպեսի խաղապարմը ուղակի կան եւ տեսնեն ընդհանրապես որ գուկանք լա Հայաստանը լա Արցախ կայցելենք դպրոցները եւ ոստիկ փոքր նվերմը դպրոցներուն բայց ուղագի այս տարի ուզեցին երեխաները մեր աշակերտները որ այս տարի դարբերցեվը լա եւ ուղագի զոհված մեր զինվորներուն ընտանիքներուն այցելեն ամփոխ իրենց դասի արակճական կյանքը սորված են Հայաստան Արցախ, մեր պատմությունները եւ աս բդույթը իրենց համար ուղագի միայն բդույթ չէ, դասիարակչական մնե, որ կյանքի մինչև վերջը իրենց հետ պիտի մնա։ Արցախի հիշարժան պատմական հուշարձաններից է Ասկերանի Մայրաբերտ ամրոցը, մշտապես գրավելով զբոսաշրջիկների ուշադրությունը։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Մայրաբերտ ըստ որոշ աղբյուրների կառուցվել է 18-րդ դարի երկրորդ կեսին։ Արցախի համար բարդ ժամանակաշրջանում, երբ պարսկական, թուրքական եւ ռուսական կայսրությունները ձգտում էին տիրել երկրամասին։ Այդ ժամանակից սկսած Արցախեն թափանցում թուրք քոչվորներից տվար խմբերը։ Մյուս կողմից Պարսկաստանը չէր կարողանում հաշտվել մելիքությունների ներքին ինքնուրույնության հետ։ Վերջիններս ոչ միայն հաճախակի ենթարկվում էին ասպատակությունների, այլ նաեւ անհաշտություն էին ցուցաբերում միմյանց նկատմամբ։ Այս ամենով պարտադրված առաջ է գալիս ամուր պարիսպներ ունենալու խնդիրը, ու այդպես կառուցվում է Ասկերանի Մայրաբերդը, որը կրկնակի շարքի պատերով ու հարմարավետ դիրքով անհաղթահարելի պատնեշ է դառնում ճշնամու համար։ Ավելի քան 1.5 կիլոմետր երկարության Փարիսպը 3 դարում ենթարկվելով ասպատակությունների լրջորեն տուժել է։ Ամրոցը վնասվել է նաև Արցախյան ազատամարտի տարիներին, որոշ հատվածներում անհետաձգելի են դարձել վերանորոգման աշխատանքները, հատկապես այն հատվածում, որը հանդիսանում է Ասկերան քաղաքի մուտքը եւ որտեղով անցնում է Շուշի Ստեփանակերտ Մարտակերտ Մայրուղին։ Վերանորոգման աշխատանքները ձեռնարկել է Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչությունը։ Նախապատրաստական աշխատանքները մեկնարկել են անցած տարվա վերջին ամիսներին։ Հիմնականում շինարարությունը սկսվել է այս տարվա մարտի սկզբներին Ծրագրով նախատեսված է շինարարությունը կատարել երկու աշտարակների եւ Պարսպապատի վրա։ Շինարարական աշխատանքներին իրականացնող ընկերության աշխղեկ Արման Գաբրելյանը տեղեկացնում է, որ այսօրվա դրությամբ արդեն իրականացված են նախատեսված շինարարական աշխատանքների 1/3-ը։ Շինարարությունը հիմնականում կատարում է քանդման վերաշարման միջոցով, շինարարությունը կատարում է տեղական կրակարով եւ իրականացում է բարդ կարաշարախով։ Շինարարության ворակը ընկերությունը երաշխավորում է ամբողջությամբ կպահպանվի արտաքին տեսքը։ Արման Գաբրելյանը նաև տեղեկացնում է, որ ընթացիկ տարում նախատեսված է վերականգնել Պարսպի հարավարևելյան երկու աշտարակները։ Նշենք, որ Ասկերանի ամրոցը կազմված է երկու բաժանմունք համալիրներից՝ Ձախակողմյան հյուսիս արևմտյան եւ աչակողմյան հարավարևելյան։ Ձախակողմյան հատվածը ունի ավելի քան 140 մետր երկարություն, 8-ից 9 մետր բարձրության ամրոցապատեր եւ 8 աշտարակ։ Աչակողմյան գլխավոր ամրոց համալիրը ձգվում է շուրջ 220 մետր։ Բաղկացած է աշտարակներից դրանք միացնող զույգ պարսպապատերից, պաշտպանական այլ շինություններից։ Դիտաշտարակները իրար միջև հաղորդակցվում են նեղ միջանցքներով։ Պարիսպները ներսից ունեն բազմաթիվ խորշեր եւ հրակնատներ։ Պատերի հաստությունը հասնում է 2 մետր, իսկ բարձրությունը 9 մետր է, աշտարակների բարձրությունը 5-ից 8 մետր է։ Բելլալալայան այսօր Մարզասերների համար Երևանում անցկացվել է 2002-2003 թվականների ծնված բասկետբոլի աղջիկների եւ պատանիների հայաստանյան առաջնություն։ Արցախի բասկետբոլի աղջիկների հավաքականը գրավել է առաջին մրցանակային տեղը, իսկ պատանիների հավաքականը երրորդ։ Առաջնության հաղթողներն արժանացել են պատվոգրերի եւ մեդալների։ Մայիսի 27-ից 28-ը Թբիլիսիում կայանալու է Լողի Վրաստանի բացառաշնությունը, որին մասնակցելու են նաև Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Հայ մարզիկները կմասնակցեն 12-ից 14 տարեկաների տարիքային խմբի պայքարին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 15, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան, տաքություն։